רוצה לבוא עם THCD תרימי את החולצה תמיני סקרט תורידי תני לי רוצה אותך תמיד איתי כי יסביר לך עוד שנייה בינתיים אולי תרדי לי מי מי רוצה לבוא עם TACD תרימי את החולצה תמיני סקרט תורידי תני לי עוד שנייה עד שתשבי לי זה רק אני, אל תתרגשו מדי, הסמל מסחרי שלי זה בואי תשבי עליי, קלטתי אותך ליד הבר, יותר נכון את הרגליים, או לא נבזבז זמן, יש לי רק את השעתיים, כן, עברה דקה או שתיים, כבר נכנסים לעניינים, במחשבה שקופה, קלטתי את העניין כבר בלי בגדים, עוצם את העיניים, נוסטלגיה רצה לי בראש, מרים בקבוק קריסטל, לוקח שלוק, לא מפסיקה לצעוק, מה אתם יודעות, תגידו לי מה אתם רוצות, הקינה שלכם אוכלת אתכם בנות נגד בנות, אבל אני, כן, אני תמיד יוצא נקי, תמיד אני מוצא שהבנות בסוף רודפות אותי, יש לי אחד קוראים לה ביר, היא נראית כל כך תמימה אחרי שבועיים שהייתה איתי, היא יצאה מדעתה תמיד היא עוקבת אחריי רוצה אותי רק לעצמה, בסוף היא גדלה ונשרפה בלב שאני עם אחותה מי מי רוצה לבוא עם TACD תרימי את החולצת המיניסקר תורידי תני לי עוד שנייה עד שתשבי לי נדבר על העתיד אבל בינתיים בואי תרדי לי מי מי רוצה לבוא עם TACD? THCT תרימי את החולצת המיני סקרט תורידי תני לי רוצה אותך תמיד איתי כי יסביר לך עוד שנייה בינתיים אולי תרדי לי We don't wine them, don't dine them לפעמים we 69 יש בנות שמשחקות אותה לא רוצות הזין ליד אדום אז איך אפשר? מה? שקי די בבר מבט אכזר Southern comfort and a סגר שום דבר לא נאמר על המשחק We sold it I back it up and hold it לא נתפס בשום מלכודת אז יש לכם עוד הרבה ללמוד ממני אין לכם את הפאקינג טקטיקה You skills ain't worth a penny I'm sipping henny ולא מקשיב מה היא אומרת מערכת שיחסים איתי זה מה שהיא חושבת דופק אותם, זורק אותם the דטקתי way מוחק אותם The only way to get me some גומר איתה ואף מכאן תבין דבר שנקבה רוצה זכר not the average ממוצע רוצה את הסופרסטאר ביציאה שחייה כל כך חטוף צריך מטריה בלי שהיא תדע מספיק מוסיף לספרייה מי מי רוצה לבוא עם TACT תביא מי את החולצה תמיד המיניסקוט תורידי תני לי עוד שנייה עד שתשבי לי נדבר על העתיד אבל בינתיים ניסיתי תרימי את החולצה תמיד נזכר תורידי תני לי רוצה אותך תמיד אה, איתי אה. כי יסביר לך עוד שנייה בינתיים אולי תרדי לי בנות קוראות לי קזנובה מן הלובה לובה במיטה פנומנל לשירותך סניורה זה הערב שלא תשכחי מותק נפתח את המיקרו באולפן אני אתן לך עותק אז איקוני לביאת הקשיח הצל דופק אותם חזק מדביק אותן לקיה 90 60 90 69 בשירותים על הקיור שקוראים את הסדינים אני אוהב אותן צצות כמו אל קהידה אינטרנשיונל מג'יין ועד סעידה זה טקט, תביני, אז בואי במיני נוריד את החוטיני ניתן לך בראש אני רוכב על נשים כמו על אלופני BMX גורם להם לנבוח, לצרוח כמו DMX היי בייבי, אצלי כל סקס זה ריפלקס, כל בעל או חבר אחריי הופך לאקס מי מי רוצה לבוא עם TACD תרימי את החולצת סקיוט תורידי תני לי עוד שנייה עד שתשבי לי נדבר על העתיד אבל בינתיים בואי תראי לי ביבי רוצה לבוא עם TACT תרימי את החולצה המיני סקר תורידי תני לי רוצה אותך תמיד איתי כי יסביר לך עוד שנייה בינתיים אולי תרדי לי